Gospodine, vjerujem da ću na svetoj misi slušati Tvoju riječ. Vjerujem da ćeš mi progovoriti. Vjerujem da ćeš me poučiti. Da ćeš me utješiti. i ohrabriti. Gospodine, vjerujem da ćeš me čitavu misu privlačiti k sebi. Vjerujem da želiš da moje misli i moje srce tijekom svete mise budu usmjerene na tebe. Vjerujem da želiš da čitavim svojim bićem uranjam u tebe. Isuse, spasitelju moj, vjerujem da želiš da iskusim tvoj sveti mir, tvoju dobrotu, tvoju blizinu, tvoju brigu. Vjerujem da želiš da na svetoj misi iskusim tvoju svetu prisutnost. Gospodine Isuse Kriste, spasitelju moj i otkupitelju, čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. Blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem da ti, Isuse, pričešću ulaziš u mene. Kao pravi Bog i pravi čovjek, sa svojom božanskom i ljudskom ljubavlju. I ja, gospodine, želim ući u tebe. Sa svom svojom ljudskom bjedom. Vjerujem da je pričest po kojoj si ti u meni i ja u tebi. Izvor i središte mojeg života. Vjerujem, gospodine, da ću po blagovanju tebe, žrtvenog jaganjca, stvarno sudjelovati u tvojoj Otkupiteljskoj žrtvi. Gospodine, vjerujem da me po čudu Euharistije želiš prenijeti na Golgotu. Vjerujem da želiš da duhom prisustvujem trenucima tvog umiranja na križu. želim te, gospodine, zagrliti na tvojem križu. I predati ti svoju bolest. Želim ti, Isuse, predati potrebe i svih onih za koje te molim. sjeti se osoba kojima želiš posredovati Božju milost, otkupljenja, posebno bolesnika koje poznaješ. želim ti, gospodine, u tim trenucima posvetiti svu svoju pažnju. Želim te ljubiti čitavim svojim bićem. Želim se potpuno predati tvojoj dobroti i ljubavi. Bože moj, želim ti zahvaljivati. Želim te slaviti i želim uživati tvoju svetu prisutnost. Želim, Isuse, ljubit te u tim trenucima učiti ljubiti svoje bližnje. Blagoslivljam te, gospodine. Blagoslijan tvoju milosnu prisutnost koju ću kušati u misama u kojima ću ocu prikazivati ovo nakon dok se ona ne ostvari. Hvala ti što znam da ćeš me u svakoj misi pripremati dokle god ne budem spreman potpuno ti se predati. Duše sveti, molim te, vodi me kroz svetu misu. Neka moje misli tvojom milošću budu usklađene s mojim riječima. Daj da me tvoja milost, duše sveti, toliko zahvati da se zaista mogu svim svojim srcem predati u očuvu volju. Hvala ti, duše sveti, što mi pomažeš. Jer bez tvoje milosti ne znam i ne mogu pravo moliti. Anđele, čuvaro moj, čuvaj moje misli i moje srce za vrijeme svete mise. Kako bi bili s Bogom i u Bogu. Sveta Mario, Majko Božja, moli za mene. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. Ti si stajala pod njegovim križem. Ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Ti si, Mario, zajedno s Isusom dijelila bol odbačenosti, prezenosti, razočaranja, napuštenosti, izdaje, stida, ti si sa svojim sinom proživljavala njegov smrtni strah i tjeskobu. Ti, majko moja i majko Božja, poznaješ i sve moje boli Ti, Mario, znaš koliko vapim za mirom u duši. Koliko vapim za Božom blizinom i nježnošću. Ti, Mario, majko moja, znaš koliko vapim za ozdravljenjem. Ti si, Sveta Mario, vidjela i iskusila Isusovu bol zbog onih za koje je njegova žrtva bila uzaludna. zbog onih koji neće povjerovati. Neće oprostiti. I nećemo predati svoje grijehe, boli i bolesti. Sveta Mario, Majko Božja i Majko moja, izmoli mi milost da se mogu potpuno predati u Božje milosrđe. I primiti puninu Isusova otkupljenja. kako njegova žrtva ne bi za mene bila uzaludna. Mario, ne mogu ocu prikazivati žrtvu tvoga sina, a da istovremeno ne prikažem tvoju žrtvu. da ne prikažem žrtve svih onih koji kroz stoljeća sjedinjuju svoje trpljenje s trpljenjem Tvoga Sina. I da ne prikažem svoje trpljenje. koje i ja želim svim srcem sjediniti s Kristovim trpljenjem. Izmoli mi, Mario, milost, da i ja sve dublje i dublje spoznajem smisao prikazivanja vlastitih odricanja i trpljenja kako bih sa što više vjere i što većom ljubavlju mogao prikazivati Isusovu žrtvu za duše koje su potrebne milosti otkupljenja. Neka tvoja ljubav, Mario, dopre do moje duše. Sveti Josipe Sveti Božji ljubimče Moli za mene Sveti apostoli Petre i Ivane Sveti Franjo Asiški Sveta Klaro Sveti Franjog Saverski Sveta terezija Avelska Sveta Mala Terezio Sveti Padre Pio Sveti Ivane Dombosko. Sveti Leopolde Bogdane Mandiću. Blaženi Alojzije Stepinče. Svi sveti kojima sam se ikad molio pomozite mi. Ljubići me pred Božim prijestoljem. Sjeti se i drugih svetaca kojima se moliš. Duše u čistilištu, molite za mene. Kako bih u svetoj misnoj žrtvi sudjelovao sa što većim žarom. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, jaganče Boži, Nisam dostojan da uniđeš pod moj krov. Nisam dostojan da uniđeš u moju dušu. Ali te ipak svim srcem molim da me ispuniš svojom svetom prisutnošću. Jer, gospodine, kako ću sam po sebi postati dostojan? Kako ću, gospodine, sam zapaliti svjetlost u svojoj duši? kad si ti jedini svjetlost. Kad ti jedini možeš prosvjetljiti moje tame. Kad ti jedini možeš učiniti da srcem progledam. Da srcem pročujem. da srcem razumijem da se iskreno pokajem i primim tebe svjetlost. Kako ću, gospodine, bez tebe koji si jedini pravi mir. Umiriti svoju dušu. Kako će, gospodine, moja duša živjeti, ako ti, koji si život, ne prebivaš u njoj? Kako će, gospodine, moja duša učiti ljubiti. Ako u njoj ne prebiva učitelj, ako u njoj ne prebiva ljubav. Gospodine, kako ću ti zahvaljivati? Kako ću te slaviti? kako ću te blagoslivljati? Ako moja duša ne okusi tvoju svetu prisutnost. Ako ne iskusi tvoj mir. Ako ne kuša tvoju radost. Uđi, gospodine, u moju dušu, kao moj otkupitelj i moj spasitelj. Uđi i budi kralj moga srca. Uđi, Isuse, reci riječ i ozdravit će čitavo moje biće. Uđi Isuse u mene. Privuci me na svoj križ. Uvuci me u svoje srce. jer ti želim predati svoje boli, jer ti želim predati svoje ranjeno srce. Jer ti želim predati svoju bolest. uči Isuse i nauči me ljubiti onako kako si nas ti ljubio. Hvalim te Isuse. Slavim te i blagostivljam. Klanjam ti se i zahvaljujem ti radi tvoje velike slave i dobrote. Jer ti si jedini svet. Jer ti si jedini gospodin. Jer ti si jedini svevišnji. Isuse Kriste. со Светим Духом. Услави Бога, Отца. Amen.